Спочатку почув. Дівчина голосно сміялась під водоспадом і бризкала водою на велетня, що розлігся біля неї на каменях. Виглядало не інакше, як райська ідилія. Хоча обличчя з такої відстані я не бачив, але міг здогадатись, Чуровим особливо не переймався станом Соломеї. Я пішов набрати води на випадок, якщо раптом Соломея захоче пити. Як вона? спитала Ізавель. І мені здалося, що в голосі була не лише цікавість, а й справжнє співчуття. Гірше не стало витиснув я із себе найкращу відповідь, яку лише міг вигадати, і пішов назад. Зачекай. Ізавель уважно придивлялася. У тебе самого на шкірі нічого не з'явилося? Не на обличчя дивись. Там одні синці на нічого не видно. Богом і фай до жінки. На руки дивись. Я вперше подумав про те, чи не заразився сам. Однак візуальний огляд доступних частин тіла жодних ознак пухирів не виявив. Купа гематом після частування рувима та й годі. У нього нічого немає, радісно скрикнув Авесалом. До праці, ідіоте, прошипів старий і стукнув палкою по землі. А ти, дрищу, все одно близько сюди не підходь. Мене двічі просити не треба. Я з радістю повернувся до Соломеї. Вона вже прокинулася і навіть трохи підвелася із землі, спершись на стовбур дерева. Сумними очима вона дивилася в бік водоспаду. Як ти почуваєшся? обережно спитав я. Боявся почути невтішну відповідь. Трохи краще, повільно промовила вона. Чудово. Ти вже можеш говорити. Я сказав це з усмішкою і одразу відчув, як тріснула поранена губа, що тільки починала загоюватись. Пухирі залишилися, сумно вимовила вона, ніби це єдине, що мало значення. Зійдуть на обличчі вже трохи краще. Чомусь збрехав я. Правда? спитала вона з таким блиском в очах, що я навіть почав пишатись своїм обманом. Однак блиск був нетривким, бо Соломея знову подивилася в бік водоспаду. Все буде добре, промовив я рішуче і сів поряд із нею так, щоб вона не могла бачити руби майдалілу. Соломея опустила очі і, взявши у мене з рук бляшанку з водою, зробила маленький ковток. Він тварина, промовила дівчина сумно. Не помічав, зіронізував я і провів рукою по гематомі на оці, яке все ще не бачило. Розплющити око я ніяк не міг. Вибач, зніяковіла вона. Не розумію, чому ти добрий до мене. Досі. Я злегка всміхнувся, оскільки майнула думка, що вона недарма показала низькі результати в експерименті нерозумові здібності.